стають неспівставимими. І віддалилося почужило все, чим клопотався і жив Василь Васильович. Змаліло, набрало якихось химерних образів. Навіть викликали в неї іронію, а то й роздратування. Одного вечора Ірина довго лежала з книгою на канапі чекала, що Василь зайде до неї, а він не заходив. І тоді вона кинула просто на підлогу книжку, підвелася, рішуче взялася за ручку дверей, що вели до його кабінету. Але чомусь прочинила їх тихенько і тихенько вступила до кімнати, зупинилася біля книжкової шафи. Вона знала, що зараз їй сюди заходити не треба б. Проте чинила наперекір собі. Тищенко сидів за столом, до якого була прикріплена на штативі лампочка. Світло падало на стіл, на плечі і голову Василя Васильовича, а вся кімната тонула в сутінках. Він любив працювати саме так, лише з настільною лампою. Настільна лампа дуже зручна, ще й модерна. У них старі меблі, старі килими, але новий телевізор і новий програвач, і останньої марки фотоапарат, яким він у перший місяць після придбання нафотографував кілька плівок в основному фотографував її Ірину, а потім облишив. Він кидався на все нове і повертався до старого. На стіні кошлатилась величезна тінь від його голови. Приклавши одною рукою до паперу якийсь химерний, невідомий Ірині прилад, другою вів олівцем пунктир. Либонь він почув, що вона стоїть у нього за спиною, бо далі вів пунктир, проказуючи, а тепер визначимо кути затемнення. Дотримуватимемось приблизної орієнтації. І ось вона, голубонька, наша точка на схемі траєкторії руху сонця. Ось вона негідниця. Я її шукав три години. І вже по лініях, що підуть через цю точку, вирахуємо величину горизонтальних і вертикальних кутів. Заодно визначимо кут нахилу Ірини до її чоловіка. Кут гострий. Ірина поклала руки на спинку крісла цю мить їй здалися фальшивими його слова, звернені до неї, і весь його ентузіазм. Все те саме мовила майже без інтонації, тільки відчувалося, що це запитання повторено багато разів. Все те саме. Ні, не те. Він рвучко повернувся. Тепер світло падало йому на обличчя виникла нова думка, принципово нова, ступінчасте розташування будинків, кожен із своїм колектором, а акумулятор спільний і дешевше, і менше займає площі. Ходімо в кіно, раптом сказала Ірина. Нова кінокомедія французька. Ходімо. Він поспішливо став складати аркуші, але в його очах глибоко-глибоко прочитувалась нехіть, майже відчай. Вона легенько поколошкала йому волосся. Гаразд, не підемо. Я знаю, що ти не любиш комедій. На жаль.